information about the movie. Organisationen der Organisation, die sich für die Kultur der Kultur und der Kultur Ես արմատներիս մասին ասեմ, որ մայրական կողմս ճարտարեցիներ են եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կապը ճարտարի հետ այնպեսին ստացվեց, որ ես երբ ինչ որ տարիքում երբ իմ համար հայտնաբերեցի Արցախը եւ սկսեցի parberabar գալ գնալ, կապնվել եւ այստեղ նույնիսկ ամեն անգամ որ մի նոր բարեկամ էի հայտնաբերում, ուրախանում էի, որ մենք էս ինչ մեծ ցեղ ենք ու ինչքան շատ ենք կապը սկսվեց ընկերությունից, մարդկանցից։ Ինձ երևի որ հարցն են ամենաշատ կարևորը իմ համար ինչն է, ես կասեմ մարդը միանշանակ, որովհետև դու սկզբից կապվում ես մարդկանց։ Ես այսօր հակառակ կարծիքել եմ լսել, որ պիտի սիրես երկիրը, հետո մարդկանց, բայց իմ մոտ իրոք հակառակն է, ես սիրում եմ մարդկանց երևի։ Երկիրը չեմ կարող չսիրել, որովհետև ես երկիրը շատ սիրուն ա, ու դու հենց մի հատ այդ նույնիսկ չգիտեմ ոնց են այդ սահմանի հատումը արել, բայց հենց մտնում ես Արցախ, հենց այդ սահմանը ասում ես բնությունը, օդը, չգիտեմ, ամեն ինչ փոխվում է։ Կամ այդ մենք ենք այտենց անցալում, չեմ կարող ասել, որովհետև ես տեսել եմ շատ մարդկանց, որոնք որ օրինակ ջավախքից են ու նույն կերպ սիրահարված են ջավախքին։ Հեչ կապ չունի։ Երևի մարդը իր արմատներով ինչ ում հետ ինչի հետ կապ ունի, հա։ Մի խոսքով իմ համար կապը սկսվեց մարդկանցից։ Ես սիրեցի ստեղ մարդկանց, որոնց պատճառով ու որոնց համար սկսեցի լինել հաճախ Արցախում, իհարկե հետո սիրահարվեցի բնականաբար երկրին ու հիմա ծառին, թփին, ամեն ինչին, նույնիսկ լուսանկարներ ունեմ 18 տարի առաջ արված, երբ որ դեռ նոր, նոր գալիս էինք ու սկսում էինք այստեղ ինչ որ մի բան անել։ Ես հիշում եմ, որ մի էշ էի նկարել Գանձասարի ճանապարհին, շատ շատ սիրուն, միջև հիմա այդ լուսանկարը ունեմ ու ես նույնիսկ դրանով մրցույթի եմ մասնակցել լուսանկարելու։ Երբ այդ իշուկին նկարել էի, մեջքին գցած էր սենց ցախի մի, որ իրանից մեծ էր այդ ցախը, մի հատ հրաշք նկար։ Ու ես հիշում եմ, որ ես այդ լուսանկարը նկարանը, մեր զինվորականը, որ իմ կողքը նստած էր ղեկին, ինձ ուղեկցում էր դեպի Գանձասը, ինձ ասեց, ինչ ամբախ զամբախ բան կտեսնես կնկարես դու էլ։ Այսինքն իմ համար նույնիսկ էդ է շատ այն ժամանակ։ Տենց սիրեցինք, հա, ամեն ինչը ուսումնասիրեցինք ու հասանք մշակութային արդեն մեր ծրագրերին, որտեղ ես մշակույթի մեջ եմ ու շատ երիտասարդ էա հա, 18-19 տարեկանից եմ եկել գնացել, սիրահարվել, ապրել, կապվել մարդկանց, ունեցել տարբեր պատմություններ ու հիմա ես մասնագիտությանս մեջ եմ այստեղ։ Մասնագիտությունս շատ եմ սիրում եւ այն որ ես ազգային ոչի դիզայներ եմ եւ ազգային ընտրեցի ինձ համար, այդ ես չեմ արել ոչ մի հետին մտքով կամ ապագայի մասին մտածելով, այսինքն չի եղել շատեր ինձ ասեն ունեմ նախանձ երևի թե ընկերներ, որոնք ինձ ասում են, ոնց էլ հասկացար ինչով պիտի զբաղվես։ Ես այդպես միտում չեմ ունեցել։ Ես շատ տարբեր բաներ եմ կյանքում փորձել։ Ուղղակի այս փորձը իմ համար երևի ամենասիրելին էր ու եթե մարդ ճիշտ բանով է զբաղվում, իր մոտ ամեն ինչ ստացվում է, չէ՞, ասեք տենց է։ Այսինքն դիզայներականը համարում եք ձեր կոչումը մեկ-մեկ որ հոդվածել եմ գրում, եթե պիտի մեկ-մեկ իս պատպալկեմ, որ sense գիտես որ տարեկան գոնե մի հոդված պիտի հրատարակեմ ու նստում ես մի բան գրելու, մեկ էլ վերջացում ես, ասում ես, բայց ես ինչ լավ եմ, իմ սիրուն ձեռագիր ունեմ, ձեռքս ի նկատի չունեմ, լեզվավոճս ի նկատի ունեմ։ Էտել եմ մտածում, չեմ կարող ասեմ, կարող ուղակի մարդն որ սիրում եմ ապրել, դրա համար ինչով զբաղվում եմ, հենց այդպես սիրում եմ, չեմ կարող ասեմ, որտեվ դուք ինձ հետ ծանոթացել եք, երբ ես առաջին անգամ այստեղ իմ նկարներն էի ցուցադրում, ու ես խեն սիրահարված էի իմ արածի վրա ու ես գիտեի, որ ես ամբողջ կյանքս դրա մեջ եմ։ Է հենց դա ինձ բերես, չէ, դեպի տարածները, որտեվ ես նկարում էի եւ ես նկարում էի կտորի վրա եւ ես իմ առաջին զգեստը պատրաստեցի Արցախյան տարած իմ համար, որի վրա Գանձասարի վրա ես արդեն ախշերն էի նկարել, որտեվ նկարել եմ սիրում ու այդպես գնաց։ Իմ առաջից ես նա եղել պատմության սկիզբը, երբ հակել եմ ինքն առաջացրել այդ թողուբով, այս իմ սիրուն ա ու մենք սկսել ենք շարունակել, խորանալ, հետո մեր, գիտեք, շատ մարդիկ պարզապես քեզ գտնում են։ Ես երեք եմ լսել էլի ինձանից տարեց իմ բարեկամները, մեկ-մեկ այնքան ճիշտ բաներ են պատմում ճիշտ ժամանակին։ Երբ որ լույս ավարվում, կողքը հավաքվում են միջատները, չէ։ Ես գիտեք ինչքան մարդ է իմ կողքը հավաքվել, երբ որ մեր գործունեությունը վարվեց ու մենք սկսեցինք լույս տալ, այնքան մարդ է հավաքվել ու իրանք բոլորը մեզ պետք են։ Այդ ես համեմատությունը արեցի պարզապես, որ վարվող բանի կողքը հավաքվում են։ Այսինքն մեր ուժի պակաս չկա արվեստի այդ յուղի զարգացման համար չէ ընդհակառակը միշտ մտածում ես այսքան գյոզալ մարդկանց համար ինչ ստեղծես որ իրանք էլ ունենան հնարավորություն Երևալ, որտեվ գյոզալ մարդիկ շատ կան, իրոք շատ կան ու շատ որակով մարդիկ կան, իրանք իհարկե քիչ են, հաճախ թաքնված։ Շատ որակով մարդիկ կան, որ իրանց տեղը երբեք ոչ մեկ գուցե երևի մահից 50 տարի էլ հետո չեն իմանում, բայց կարողանա հա, ես չէ իրանք են է գալիս, այդ է հենց ֆենոմենը, որ հենց մարդիկ են գալիս, որ դու չես մտա։ Ու ես ամեն տարի այն որ մարդիկ ձերբերումներ են ունենում, ես մեկ էլ տարվա վերջում ասում եմ, այս տարվա ձերբերում ես, այս այս այս մարտիկ մարտիկ էին, հա։ կարող է մասնագետել չլինի, լավ մարդ լինի, մի հատ նախադասություն ասի, ու ինքը լինի քո համար սենց կյանքում լիքը հարց լուծող այդ նախադասությունը։ Անցած տարիների ընթացքում ինչ հավաքածուներ եք ստացել։ Ես կասեմ մենակ նրանք, որ հատուկ մեծ ուշադրության արժանացան, խոշոր հավաքածուներ եղան, իհարկե տարազների հավաքածուն, որը մենք անվանեցինք անցյալի ապագա խորագիրը այդպես դրեցինք, ինչի, որովհետև հնարավորություն ունեցանք գիրք գրել մեր տարածքների հավաքածուի մասին, մեր մշակույթի նախարարությունը մեր նախկին վարչապետի աջակցությամբ ֆինանսավորեցին կենտրոնը, որովհետև մենք այդ գիրքը գրենք, գիրք գրվեց, բայց դեռ չի Այո, եւ գիրքը դեռ լույս չի տեսել, բայց արդեն լուսանկարները ցուցադրեցինք որովհետև երկրորդ տարին է սպասում ենք, որ պիտի գիրքը հրատարակվի։ Ես երկար մտածում էի ոնց անվանեմ ընդհանրապես երևի իմ ճանապարհը ու հասկացա, որ անցյալի ապագան շատ իմ մասին է։ Երևի սա հավաքածուներս է դրան են վերաբերում, որովհետև հաջորդ հավաքածուն, որ արեցինք ու որը ուշագրավ էր, այդ մեր թակավոր թակուհիներն էին, արքայից արքա էր կոչվում հավաքածուն, բայց ինքը էլի անցյալի ապագա է միանշանակ, որտեղ մենք թակավորներին ուսումնասիրեցինք եւ հիմա իրանց օգտագործում են մեր ֆիլմերում նկարահանվող, այսինքն արվեց անցյալի մասին հակուստ, որ էլի ոնց որ ապագայի համար ստեղծվող ֆիլմերի մեջ ցուցադրվելու համար օգտագործվում։ Եվ շատ կարևորում եմ ապրիլյան դեպքերից հետո հավաքածու արեցինք, որը կոչվում էր սահմանը սահմանի, որտեղ օգտագործել էինք ջուղայի երբևիցե չկիրառված չլուսաբան սպանված, չերևացած եւ շատ նենց ինքնատիպ խաչքարների պատկերներ հագուստների վրա ստացել էինք նրանց պատկերները եւ տպագրել էինք եւ օգտագործել էինք մեր զինվորական մապովկայի այդ կտորի մատերիալը որպես դեկոր եւ լավ հավաքացել, բայց հավաքածուն լոկ մեկ անգամ կարողացանք ցուցադրենք Մոսկվայում, այնտեղ կար նորաձևության շաբաթ, որի ժամանակ մենք այդ հավաքածով ներկայացանք եւ հավաքած զարգացումը անմիջապես գնվեց ու չկարողացանք անգամ Երևանում նույնիսկ չենք ցույց տվել, հա, այդպես լինում է, որ շատ արագ մի բան անում ես, այդ հավաքածուն ես օրինակ չեմ պատրաստում կրկնեմ, որովհետև ինքը գումելուսան խաչքարի կիրառումը, հա, հակոստի մեջ ինքը արդեն իսկ Իրանով կարծես թե խաչքարի իրանից ի՞նչ է ներկայացնում նադգրոբնիկ կամին։ Չէ, ու ես չեմ ուզում, որ այդ մենք այդ արեցինք այդ պահի ազդեցության տակ էր, ես որովհետև մտածում էի այդպես այդ ժամանակ տենց սև ու սպիտակ մտածելով, որ մարդու կյանքը հենց տենց սև ու սպիտակ է։ Մի օր սև, մի օր սպիտակ ու տենց անգույն հավաքածու էր ինքը, բայց սիրուն էր իրականում։ Մի քանի ընդամենը 20 գեստեր ու տենց արագ մի քանիսը երևի պահպանվեցին, երկուսը նկարվեցին մեր հայտնի ժուրնալիստներից գրեցին, այտենց լուսանկարներ մնացին։ Այսինքն այդ հավաքածուն եւ չենք կրկնի եւ Գորգերի մեր հավաքածունն է Գորգերովսկիեսները, որ երևի թե ամենա-ամենա լայն արձագանքը ստացավ ընդհանրապես, որովհետեւ օգտագործեցինք Գորգերի պատկերներ, տպագրեցինք շատ հետաքրքիր կտորների վրա, որոնք շատ նման էին հնությամբ Գորգերի եւ նկարներն էինք տպագրել Գորգերի հենց ֆայլերը չէին, այլ հնացված այդ ամեն ինչով եւ տենց արել էինք հավաքածու նույնպես շատ արձագանք եւ մեզանից հետո շատ ընթորինակողներ ունեցանք մեր հավաքածուն, որ լավ է, ես ուրախանում եմ, երբ ինձ ընթորինակում են, որտեւ հենց դրա համար ես մի բան գաղափար առաջ բերում, որ հետո հետևից տանես դեպի այդ ուղությամբ, չէ՞, այսինքն մեր նպատակը որն է, որ Made in Armenia-ի մեջ նաեւ զարգանա հայկական գաղափարները որ մենք հրաժարվենք օտար փայլուն, չգիտեմ, ոչ մեր գույներ։ Հիմա ուրեմն ստացվում է, եթե սկսում են քեզ նայել ու քեզանից մի բան անել։ Եվ ամենաշատ սիրում եմ իմ գորգերի հավաքածուն միանշանակ, ամենաշատ կարևոր, հա, պահանջված են մենք չեմ կարող խափել, ասել, չէ, ես ամեն անգամ մի հատից եմ, մի հատ եմ անում, ես mass market չեմ ապահովում իհարկե, 100 հատ նույն շորից չեմ անում եւ, բայց որ շատ կրկնեցինք հավաքածուից ոգևորված տարբեր բաներ արեցինք եւ այլն, Նույնիսկ ես հիշում եմ, որ անցյալ տարի մենք ունենք մի կին, ով հրաշալի արձագանք տվեց մեր զգեստներին եւ ինքը բացարձակ չուներ ոչ մեր կրոնական պատկանելությունը, այսինքն ինքը մուսուլման էր եւ ինքը հրաշալի արձագանքեց մեր հավաքածուի մասին, ասեց պիտի առնեմ, պիտի հակնեմ, ասենք, բայց գիտեք, որ էս խաչեր են, ասեց կապ չունի, իմ համար նախշերն ու շատ սիրուն, այսպես ինք շատ սիրուն հավաքած էր։ Ամենակարևոր մեր հավաքածուն միանշանակ դա տարազն է, որտով որով մենք դարձանք, որը մեր անսպառ ոգևորման, ոգեշնչման եւ միշտ անդրադառնում է։ Միշտ դրանով կզբաղվեմ, որտեղ ինքը այնքան շատ է, ու այնքան շատ բան կա անելու, որ հա կանենք ու կանենք ու տարազով զբաղվելու ենք միշտ, որտեղ մեր ազգը ինչքան ապրի, այնքան տարազի կարիք ենք ունենալու։ Իսկ ես հուսամ, որ հայերը միշտ մնալու են ու մենք միշտ մեզ հայ ենք զգալու։ Սա նաեւ ազգային ինքնության արմատներին վերադարձի մի ձև է։ Չեմ ռոպագանդում, որ բոլորս պետք է տարած հակնենք եւ փողոցով քայլենք բացարձակ, բայց մենք պիտի մեր ճանաչենք մեր տարածը, մեր շքեղ տեսքը եւ այո, ես կարծում եմ, որ մենք շատ տարբեր, շատ մեզանից ոչ կարևոր ազգեր ունենք երկրագնդում, որոնք որ իրանց ազգային կերպարը պահածման են գալիս, ապրում են եւ բացարձակ 21-րդ դարում ոչ էլ միտք ունեն իրանց տեսքը փոխելու։ Ես չեմ ուզում ենք դառնանք այդպեսին, բայց որ մենք կարող ենք ունենանք արտադրություններ, այո, այո, այո, չէ, մեզանից էլ կարևոր չեն։ Մենք ինչի մենք ունենք նաեւ ոչ հնագույն ազգեր, որոնք որ կրում են իրենց տրադիցիոնը եւ Մենք ես գիտեմ ճապոնացիներին, հնդկացիներին։ Մենք շատ եվրոպական ազգեր ունենք, որ իրենց դա դպրոցական ֆորման է նաեւ։ Ես հիմա դպրոցական զգեստով եմ զբաղված եւ ես նկատում եմ, որ երբ որ ուսումնասիրություն ենք անում, մենք տեսանք, որ անգլիացի, շոտլանդացի, շվեդ, իրանք բոլորը կրում են իրենց ազգայինը դպրոցում։ Ազգային մոտիվներով ստեղծված, ազգային տարերով առաջարկ ձեզ եղել է։ Նման առաջարկ մենք ենք արել մեր կառավարությանը, անգամ որ եկեք աշխատում ենք հիմա, մի քանի դպրոց կհակցնենք այս պահին առաջարկ որպես եւ հետո կառաջացնենք պահանջարկը միանշանակ։ Այսօր ամենաշատը ո՞ր զգեստներն են պահանջված ես չեմ կարող աշխարհի անունից խոսալ, որտեղ նա ես ես ես մենակ իմ կարծիքը կասեմ ու ինձ երևի մի քանի շրջապատող մարդու, որովհետև ես ոչ մի մոդնի տենդենսներին չպատկանող մարդ եմ, չեմ կարող ասել աշխարհում։ Ես չեմ փոխում իմ սաներվածքը, որտեղ ինձ հենց հարմար է, ես հակնում եմ ոչ համապատասխան դրես կոդերին եւ այլն, ես որտեղ ուշադրություն եմ դարձնում ինձ լավ զգալուն, որտեղ որ ինչի մեջ որ ես ինձ լավ եմ զգում, ինքը իմ համար միշտ մոդնի շոր է։ Պետք է մարդ իրան հարմար հարմար զգա։ Եվ այսօր ակտուալ են ինձ թվում է ջինսային կտորներով պատրաստված, եթե նամեք նորաձևության մեջ հիմա շատ քիպ բաներ չեն կրում, որովհետև ընդհանրապես կարծում երկրագնդում տենդենսը չաղանալու շատացել է, եւ դրանից ելնելով մարդիկ իրենց յուղածածկը կոծկելու նպատակով լայն են հագնվում ավելի, որտեվ ես ոնց նայում եմ, նույնիսկ համեմատական որ ռազմերների մեջ ես անցկացնում, մարդիկ գիրանում են գնալով երկրա գտնում։ Ես չեմ ասում Հայաստան, բայց Հայաստանում էլ են գիրանում։ Ոչ գոլոգիապես բանկուրսը։ Այո, այո, ընդհանրապես մարդկությունը գիրանում է, դա բերում է նրան, որ ավելի շատ լայն ձևվածքներն են դառնում ակտուալ։ Իսկ հարսանեկ անշորերի առումով դուք զբաղվում եք դրանով։ Մենք ունենք մեր հարսանց տունը, որը հարսանեկան սկեստա միայն, չգիտեմ, պիտի որ տեսնեք, նայեք սոցցանցերում, Instagram-ում կամ Facebook-ում շատ կա հարսանց տուն։ Քանի որ մենք դա արեցինք համատեղ Տաշիչ գրուպի հետ, գաղափարը մերն էր, ֆինանսավորումը իրենցը եւ ստեղծվեց հավաքածուս գեստների, որտեղ որ իսկական ծիսական հայկական հարսանիքի համար ամեն ինչ կգտնես։ Անունն էլ դրվեց հարսանստուն, ոնց որ օրինակ ես դերունց լիլիթն եմ, Սյունյաց գաղափարով հարսանստուն, հարսերի տուն։ Եվ այդ եղավ շատ սպոնտան, շատ կարճ ժամանակում, բայց շատ սիրուն, որովհետև մարդը ում հետ արեցինք, էլի ուրույն մտածում ուներ, պիտի հատուկ իրան շնորհակալեմ, դա մի շատ ազգային մտածելակերպով կինո, ով երևի հասարակությանը տենց շատ էլ հայտնի չի, որտեղ միշտ էլ ստվերում են մնում իրական բարերարներն ու իրական լավ մարդիկ երբեք իրենց հատուկ PR չեն անում, որ մենք անհատ ասին։ Դիմեն ձեզ։ Անհատներն են հենց դիմում։ Ինք շատ նոր է նախագիծ ամեր այդ նախագիծը։ Մեր հարցանց անպայման։ Մենք միտումնավոր ենք մաչելի արել, որ բոլորը ովքեր ընդհանրապես չեն պատկերացնում ոնց կարելի է մի օր տանջվելու համար այդքան դրամ ծախսել եւ հակնել այդ անտանելի կորսետները եւ կարաս հակնես քո ազգային քո պուպուշ քո ցորենի հասկերով շատ པարս եւ շատ մաչելի տարազը ու լինես մեկա դու ես հարսը ու մի անգամից երևում է ու մեր հայկական ծիսական առաջարկը շատ ավելի իրոք սիրուն է ես ուղղակի գիտեք ինչ չեմ հասկանում եթե մենք սիրում ենք մեր հայկական ուտեստը եթե մենք սիրում ենք մեր հայկական երաժշտությունը ինչի հայկական զգեստ չսիրենք ինչն է պրոբլեմ, որ մենք դեռ գնում ենք իսպանական բրենդերից պճնված քարերով անհասկանալի ծագումնաբանության զգեստներ ենք հագնում ու չափազանց ճոխթվում։ Իսկ Հայաստանում կա այդ հողը, չէ՞ որ ասենք տեքստիլ, գործվածքեղենի արտադրություն կարծես թե չունեն, ֆաբրիկաներ, բան։ Կունենան։ Մենք արդեն ունենք էլ այդ ունկը ձեզ համար։ Մենք առայժմ գնում ենք խանութներից, քաչ հասկանալով, որ մենք գնում ենք Թուրքիայից բերված տեքստիլ, բայց այլ ընտրանքային տարբերակ չունենք, որտեղ դեռ դեռ չունենք սեփական արտադրություն, բայց կունենանք, ասեմ ինչի կունենանք, որտեղ երբ մի գործարար քո երկրում անում է, դա արդեն նշանակում է այս երկրում հույս կա, որ դա կառաջանա, որտեղ մենք հայերս նախանձախնդիր ենք, իրար ընթորինակող ենք, շատ ենք սիրում մրցակցության մեջ հաղթող լինել։ Եթե մենք այսօր այդ տեքստիլի մի տեսակ տրիկոտաժ արտադրեցինք, հաջորդն էլ է լինելու, անպայման կլինի, որտեղ եթե մենք նորաձևությունը հաստամ զարգացնում ենք եւ դառնում ենք կամած-կամած միջազգային լուրջ արտադրողների համար, միգուցե նաեւ այստեղ պատրաստվի պոլֆա ֆաբրիկատ, որը հետո միջազգային բրենդերին պետք կլինի։ Ես դրան էլ եմ համաձայն։ Այո, իհարկե, որովհետև այսօր մարդիկ դրանով աշխատում են։ Իսկ յուրաքանչյուր աշխատանք բերում է հետո քեզ որակի։ Չէ՞ որ դու ոչինչ չանելուց ես դառնում ոչ մի բան։ Իսկ եթե դու ինչ որ մի բան անում ես, դու այդ մի լավ կար ես անում, parzapes ուղիղ ստրոճ կա։ Դու վերջապես դառնալու ես լավ կարող մենք արհեստավորի կարիք ունենք, մենք այսքան լուրջ կրթություններ ստացած մարդկանց կարիք չունենք։ Մենք շատ լուրջ պահանջարկ ունենք լուրջ մտավորականներ, բայց եւ ինչը խոսքը գնում է ձեռքի շնորհքի, մենք ունենք կարիք արհեստավորների լավ արհեստավորներ։ Դրսում որքանով է պահանջված եւ գնահատված Made in Armenia այս բրենդը։ Ես ոչ մեկի անունից չեմ ասի, ես կասեմ, ես այն մարդն եմ, որ ուզում եմ կարևորացնեմ, ոնց կարողանում եմ, ասենք, ոչ մի էներգիա չեմ խնայում, ինչ պետքա անում ենք, որպիսի Հայաստանի անունը իմանան, որպիսի այդ լեյբլը ու այդ made in Armenia ում ինչ որ երկրից ինչ հարցով դիմեն մենք կանենք անվճար կապ չունի հազար անգամ մեկը կանենք որովհետև եթե մեր մասին շարունակեն չիմանան ու մենք նորից չունենանք արտադրություններ մենք ոչ միտեղ չենք հասնի Հայաստան պետք է անպայման ունենա շատ փոքրիկ թեկուս բայց արտադրություններ Thank you